Plemeniti ashab Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma pripovijeda pa kaže Allaho poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam odredio je sadekatul fitr. Odredio je da se izdvoji sadekatul fitr u količini jednog sa datula ili ječma za svakog slobodnog i zarobljenog, za svakog muškarca i ženu za svaku odraslu osobu i dijete. Dakle, shodno ovom hadisu koga bilježe Buharija i Muslim, obaveza je izdvojiti sadekatul fitr za svaku osobu. Svejedno, da li ona bila rob, odnosno zarobljena, ili bila na slobodi, riječ bilo o muškarcu ili ženi, odraslom ili djetetu. Što se tiče ploda u majčinom stomaku, djeteta u majčinom stomaku nije obaveza izdvojiti sadekatul fitr za njega, ali je lijepo. Prenosi se od trećeg halife, Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, halife Uthmana ibn Afana, radijallahu an, da je on izdvajao sadekatul fitr iza plod u majčinom stomaku. Ko nije u mogućnosti da izdvoji sadekatul fitr, ukoliko neko nije u mogućnosti, nema prisebi srstava da izdvoji sadekatul fitr, za njega će sadekatul fitr izdvojiti onaj koji se brine o njemu, koji se stara o njemu, jer je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam u jednom od hadisa govoreći o sadekatul fitr rekao od onih o kojima je dužan i brinuti se. Dakle, da će sadekatul fitr za one za koje je dužan da se brine. Čak ukoliko su drugi u mogućnosti da izdvoje sadakatul fitr, ali opet neko drugi za njih da, nema smetnje, taj sadakatul fitr je ispravan. U izdvajanju sadakatul fitra nalaze se mnoge, mnoge koristi. Sadakatul fitrom mi postači tokom mjeseca Ramazana sve ono što smo činili od ispraznog, bestidnog govora, od pogreški koje smo učinili tokom posta sa sadekatul fitrom uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu se čistimo. Također sadekatul fitrom hranimo siromahe. Siromahe hranimo nevoljnike, one koji nemaju osnovnih uslova za život, hranimo ih na dan Bajrama da svi mi muslimani osjećamo na isti način koliko je, je li moguće, na isti način osjećamo radost da uživamo svi dakle na dan Bajrama skoro na isti način. Također sadekatul fitrom, izdvajanjem sadekatul fitra, zahvaljujemo se Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodati završetka Ramazanskog posta. Ibn Abbas radijallahu anhuma pripovjeda pa kaže Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam propisao je sadekatul fitr kako bi se postač njime očistio od ispraznog bestidnog govora, jeli govora u kome nema nikakvo nikakve koriste, nepristojnog govora i kako bi se njime nahranili postači. Ovaj hadis bilježi Ebu Davud i šeha Albani Rahimahullahu Teala ocijenio ga je dobrim. Šta se to izdvaje? Kako, na koji način se daje sadekatul fitr? Obaveza je izdvojiti sadekatul fitr u hrani. U hrani koja se koristi, konzumira na dotičnim mjestima, prostorima obaveza je da se izdvoji sadekatul fitr u hrani. Kako nam Ebu Sa'id radijallahu ta'ala, plemeniti ashab Allahovog poslanika, alihi salatu sam pripovijeda, pa kaže u vrijeme Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, za vrijeme vjerovjesnika, sallallahu alihi wasalam, na ramazanski bajram, na ime sadekatul fitra izdvajali smo jedan sa'a hrane. Izdvajali smo jedan sa'a hrane a hrana nam je uglavnom bila ili ječam, ili suho grožđe, ili suhi sir, ili datule, hurme. Dakle, ovdje prejasno, Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu talan kaže za vrijeme Allahog poslanika alihi salatu sam, dok je on bio živ, izdvajali smo sadekatul fitr u hrani, u hrani koja nam je uglavnom bila sačinjena od toga, toga, toga. Shodno ovom hadisu nije ispravno za sadekatul fitr izdvojiti nešto drugo mimo hrane koja se koristi na datim prostorima, na dotičnim jeli, mjestima gdje živimo. Nije dozvoljeno izdvojiti sadekatul fitr niti u novcu, niti u bilo čemu drugom. Jer potrebe koje danas mi spominjemo, možda je potrebno lijekovi, možda je potrebno ovo, možda je potrebno ono. Dakle, sve to je postojalo i u vrijeme Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Međutim, u njegovo vrijeme i kako je on naredio, čuli smo u prethodnom hadisu Ibn Omera radijallahu anhuma, vjerovjesnik alihi salatu wasallam je odredio sadakatul fitr od jedan sa hrane, dakle ječma ili datula za svakog slobodnog ili roba za muškarca ili ženu za odraslo ili dijete. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem odredio je da se izdvoji ta određena količina hrane. Postajale su i druge potrebe koje se možda mogle zadovoljiti novcem, samo novcem. Međutim, Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem nije dozvolio, niti je odredio, propisao da se sadakatul fitr izdvaja u novcu. Sadakatul fitr je ibadet kao i svi drugi ibadeti i treba ga obavljati onako kako ga je obavljao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam. A on je rekao, kako nam prenosi naša majka, majka vjernika Ajša radijallahu ta'ala, anha, da je rekao Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, ko učini stvar koja nije od naše vjere, ona mu se odbija. Ko učini nešto što nismo mi činili, u vjeri, to mu se odbija, to mu neće biti primljeno. Stoga nije u redu da se ovaj ibadet obavlja kako ga nije obavljao Allahov poslanik alaihi salatu wasalam. Dakle, u njegovo vrijeme izdvajala se hrana. I isto tako, u naše vrijeme sadekatul fitr trebalo bi izdvajati u hrani. Ono što je bila vjera tada, za vrijeme Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, kada je upotpunjena, kad nije bilo potrebe više dodavati niti oduzimati, to će biti vjera i do sudnjega dana. Ono što nije bilo vjera tada, što se tada nije praktikovalo, to ne bi trebalo praktikovati do sudnjega, do sudnjega dana. To nije, to nije vjera. Jedan sa, čuli ste u hadisima, hadisima se spomnije, jedan sa hrane. Šta je to sa? Sa je dakle četiri pregršta da čovjek srednjih godina zagrabi četiri pregršta svojim rukama. Brašna, pšenice, ječma, riže, datula, suhih groždjica, dakle one zrnaste hrane koja se koristi na našim prostorima. Da čovjek zagrabi četiri pregršta, to je dakle sa. Četiri pregršta iznosi količinu sa, što od prilike, kada se to izvaga, iznosi približno 3 kg. Dakle, za svaku osobu u našoj porodici, svako od nas, dakle staratelj, dužan je za svaku osobu, za svakog člana svoje porodice da izdvoji po 3 kg ili brašna, ili pšenice, ili ječma, ili datula, ili riže i slično. Da se to skupi i da se da na ime sadekatul, sadekatul fitra. Sadekatul fitr postaje obavezan sa zalaskom sunca zadnjeg dana mjeseca Ramazana. Sadakatul fitr postaje obavezan svima nama da ga izdvojimo kada zađe sunce zadnjeg dana mjeseca Ramazana. Ukoliko osoba, musliman, umre prije zalaska sunca, nije obaveza izdvojiti za njega sadakatul fitr. Ali ako umre nakon, mjeseca, nakon zalaska sunca, zadnjeg dana mjeseca Ramazana, obaveza je za njega izdvojiti sadekatul fitr. Isto tako, ukoliko se dijete rodi prije zalaska sunca, prije zalaska sunca, zadnjeg dana mjeseca Ramazana, tada postaje obaveza za njega izvojiti sadekatul fitr. Međutim, ukoliko se rodi nakon zalaska sunca, nakon akšama, zadnjeg dana mjeseca Ramazana, onda nije obaveza, ali je lijepo shodno praksi Osmana radijallahu talan. Dakle, postoje dva vremena za izdvajanje sadekatul fitra. Jedno vrijeme je bolje i vrednije, a drugo vrijeme je dozvoljeno jedno vrijeme je bolje i vrednije, a drugo vrijeme je dozvoljeno. Koje je to dozvoljeno vrijeme? Dozvoljeno vrijeme za izdvajanje sadeka tulfitra jeste dan ili dva dana prije bajrama. A dan ili dva dana prije ramazanskog bajrama. Dakle, a to je ovo vrijeme u kojem se, u kojem se nalazimo. Kako se prenosi da je... Uh, Ibn Omer radijallahu anhuma davao sadekatul fitr za maloljetne i odrasle, pa je čak davao i za svoje sinove. Ibn Omer radijallahu anhuma, a i ostali ljudi davali su sadekatul fitr onima koji su ga bili potrebni na dan ili dva dana prije Ramazanskog bajrama. Dakle, dozvoljeno je dan ili dva dana prije Ramazanskog bajrama izdvojiti sadekatul fitr. A što se tiče boljeg i vrednijeg vremena, kada je najbolje izdvojiti sadekatul fitr, to je dakle prije nego li se klanja ramazanski bajram. Prije nego li se klanja ramazanski bajram. To jutro lijepo je poraniti, vrijedno, bolje je da se tada uzme i dadne sadekatul fitr. Kaže Ebu Said radijallahu ta'alan, u vrijeme Allahovog poslanika alihi salatu wasalam izdvajali smo na ramazanski bajram jedan sahrani kao sadekatul fitr, na Ramazanski bajram. Dakle, prije nego li se klanja Ramazanski bajram, tada je bolje, vrednije dati sadekatul fitr. Nije dozvoljeno odgađati davanje sadekatul fitra nakon klanjanja Ramazanskog bajrama. Nije dozvoljeno da se bez ikakvog opravdanog razloga odgoji, odgodi davanje sadekatul fitra nakon klanjanja Ramazanskog bajrama. Dakle, obaveza je izdvojiti sadakatul fitr prije Ramazanskog bajrama, prije nego li se klanja bajram namaz. Onaj koji bez ikakvog razloga odgodi davanje sadakatul fitra nakon bajram namaza, to mu je obična sadaka. To, dakle, neće biti primljeno kao sadakatul fitr. Jer je došlo u hadisu Ibna Basa radijallahu anhuma da je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve selleme rekao ko sadekatul fitr izdvoji na, prije namaza, prije bajram namaza, bit će mu primljen, a koga izdvoji nakon namaza, to je obična, to je obična sadaka. Obaveza je dati sadekatul fitr siromasima i nevoljnicima onog mjesta gdje stanujemo. Mi koji izdvajamo sadekatul fitr, trebali bismo sadekatul fitr dati svojim komšijama koji su siromašni. Dakle, siromasima, nevoljnicima mjesta u kojem se nalazimo. U kojem se izdvaja sadekatul fitr u tom istom mjestu trebalo bi podijeliti sadekatul fitr siromasima. Kako bi svi ljudi toga mjesta javali na isti način ili skoro isti način tu bajramsku radost. Da svi osjetimo, doživimo bajram, da se kuće svih muslimana toga dana otvore, da svi ugoste, dakle jedni druge, da neko ne zatvori vrata, da se povuče, da kaže ja nemam šta danas da jedem, da pijem, da ugostim svoga brata muslimana, sestru musliman koji slično ne. Sada katul fitr trebalo bi podijeliti u mjestu u kojem se izdvaja kako bismo svimi imali na dan Bajrama šta da jedemo, da pijemo, da ugostimo druge, da se svi zajedno veselimo, radujemo i slično. Dakle, sadakatul fitr je potrebno izdvojiti u tom mjestu siromasima i nevoljnicima. U 60. majto sure Teube Allah subhanahu wa ta'ala spomnije osam kategorija kojima se izdvaja zekat, kojima se može dati zekat. Mimo tih osam kategorija nije dozvoljeno nikome drugom da se da zekat. Pitanje i imetka. Imetak voli duša. Sve jedan od ljudi žudi za imetkom, da ima što je god moguće više imetka. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala ovdje on, striktno on, odredio kome će se dati zekat. Nije dozvolio nikome od ljudi da oni propisuju, određuju kome će se to još dati zekat. Ne, Allah subhanahu wa ta'ala je to odredio. I nikome od nas nije dozvoljeno da dajemo zekat tamo nekome drugom. Na početku tog ajeta, kada se spominju osam kategorija kojima se daje zakat, spominju se prvo siromasi, miskini, siromasi i nevoljnici. Oni koji imaju nešto malo od osnovnih uslova za život i oni koji nemaju nikako. To su prve dvije kategorije. Što se tiče sadekatul fitra, daje se samo njima, nikome drugom. Dakle, nije isti slučaj sadekatul fitra kao zekata. Zekat se može dati svim tim osam kategorija koje mi hoćemo, koje mi možemo, koje pronađemo u svome mjestu, ali što se tiče sadakatul fitra, njega nije dozvoljeno dati onima koji skupljaju zekad prezaduženom onome koga treba pridobiti za islamno slično. Ne, sadakatul fitra se daje samo siromasima. Zašto? Upravo zbog hadisa Ibn Abbas radijallahu anhuma u kojem se spominje i evo ponavljali smo često kako bi svi muslimani na dan Bajrama doživjeli, osjećali radost skoro na isti način. Kako bi se na dan Bajrama nahranili siromasi. I dozvoljeno je podijeliti sadekatul fitr, dati sadekatul fitr na više osoba, dakle više siromaha, kao što je dozvoljeno da više osoba skupe sadekatul fitr pa dadnu jednom siromahu. Dozvoljeno je da više nas, više porodica koji izdvajaju sadekatul fitr da skupe na jedno mjesto, pa da dadnu jednom siromahu. Dakle, e, za svakog člana naše porodice trebalo bi dati po 3 kg brašna. Kada se to skupi, više porodica, to će biti 2, 3, 4, 5 vreća brašna, pa se to može dati jednom siromahu i zadovoljiti njegove potrebe za duže, duže vrijeme. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijedi ono što je najbolje, koji uče svoju vjeru i praktikuju svoju vjeru, onako kako ju je Allah subhanahu wa ta'ala propisao i kako ju je pojasnio Allaho poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Molim ga Allah subhanahu wa ta'ala da nas pomogne u ovom mjesecu Ramazanu, da ga privedemo kraju na način s kojim ćemo postići uz Allahu dozvolu njegovo zadovoljstvo, nagradu od njega. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas podrži u ovim zadnjim danima mjeseca Ramazana, da ove ibadete koje nam je on, Allah subhanahu wa ta'ala, propisao da ih obavimo,